Punya lah susah-susah nak begini Boleh cari nak aku tanti Sorry bayar Aku ada brand, aku dah ada run Aku ada loud bang macam ada gun Aku ada rival, aku ada enemy Dia nak beef, aku bagi sekali bun Aku ada heat, dia nak lagi Korang nak skirt, skirt, aku ada key Ya aku lokal, kepala overseas Pukul aku gila macam aku Bruce Lee Kalau bareng ku boy, aku mantul Aku ada flight deck, sentiasa Lama dulu penuh dengan dari trik Pada semua gila dog Gila macam bawa beat Semua sehat belaka Tapi dalam lagu semua sick Punyalah susah-susah sampai sini Alamak. Boleh tadi yang main benci-benci Jagalah kau kau nak ku tanti Alamak. Sorry bayar ini ku menang lagi Ataupun, Ataupun. Aku ada awis sibu Sarawak uh. Cuba try teka ai apa nama Muka macam masa TV pernah nampak Kid Sante anak laki Sarokan ha. Huh? Dulu korang kata aku tak bakat uh. Sekarang cuba claim macam mak angkat uh. Ayo kid mana studio dekat ha. Huh? Ku malas angkat uh. Budak India bawa kita mewah bukan balik Budak India bawa jangan apa je Power dia tak lecil Boleh curi ya Makan dalam belanja bil Halamak Punya susah-susah sampai sini Halamak Boleh pelari yang main benci-benci Halamak Jagalah pokok aku tanti Halamak Sorry bayar ini ku menang lagi Aku ada gang Professional Running with my click huh? International Terlalu banyak yes ya Jarang dapat no Terlalu banyak show ya Jarang tak penuh So making moves We making moves ada jalan singkat tak ada jalan pintas nak duit tingkat-tingkat terpaksa kerja keras awet-awet korang tepikan macam ku pakai susuk tercucuk dah masuk tahun 2 Tengok bawa dia duduk tak kisah dia hanggo Alamak lupa nama alamak siapa dah Gua kata kisah lu nak wait on power dia banyak mulut nak benci Cakap lah apa aku tak henti Susah-susah sampai sini nak langgar ku tak lari Sorry bro hari ni kami menang lagi Alamak oh. dia susah-susah sampai sini Alamak boleh tak dia main benci-benci Alamak cakap lah nak ku tak henti Alamak sorry bro hari ni ku menang lagi Ataupun, Ataupun.